A Bu era uma menina que andava toda desengonçada, com o nariz escorrendo, cabelo todo pra cima. Daí colocaram o apelido dela de Bu, que sempre quando ela chegava ela assustava todo mundo. <laughs> Só que faz uns 5 anos que eu não vejo a Bu, mano. Aí ontem, tá eu com meus parceiros curtindo na baladinha, chegou uma mina gostosa pra caralho e falou: Oi, Gusta. Falei: Oi. Ela: Sou eu, a Bu. Não é possível. Eu tive que falar assim pra ela, ó. Eita, você tá bonita, eita, você tá gostosa, eita, você tá cheirosa, você tá maravilhosa, eita, você tá bonita, eita, você tá gostosa, eita, você tá cheirosa, você tá maravilhosa. Hoje a tá bonita, hoje ela tá malvada, depois que ficou grandinha novinha tá tarada. Hoje já tá bonita, hoje já tá tarada. Depois que ficou grandinha, ela ficou mais safada. Taca, taca, taca, bunda, taca, taca, taca, raba, taca, taca, taca, bunda, taca, taca, taca, raba, taca, taca, taca, bunda. grande, hein? Pode vir em mim, você tá grande, hein? Pode vir em mim, vem que hoje eu tô facinho, hoje eu tô molequinho, você tá grande, hein? Pode vir em mim. Era uma menina que andava toda desengonçada. Não é possível. Eita, você tá bonita. Eita, você tá gostosa. Eita, você tá cheirosa, você tá maravilhosa. Eita, você tá bonita. Eita, você tá gostosa. Eita, você tá cheirosa, você tá maravilhosa.